ви впевнені, що ми летимо правильним курсом? Без сумніву. Он там Вайсшпіцце. Летіти залишилося хвилини три. Так, три хвилини. Карпентер на мить замовк, потім додав. Яка незвичайна картина там унизу, наче фейерверк на день Гая Фокса, чи не так? Командир ескадрильї не перебільшував. Силует Вайсшпіца звіддаля ледь проглядав, але помилитися було неможливо. На схилі ближче до підніжжя гори палала величезна пожежа. Снопи якихось великих іскор злітали, наче феєрверк, високо над самим полум'ям. Гадаю, вибухають снаряди чи щось таке, задумливо сказав Карпентер. Це ж у Шлос Адлері, ясна річ. У когось із ваших хлопців були сірники? Очевидно. Вайет Тернер незворушно дивився на пожежу. Картина справді небуденна. А тож, а тож, небуденна, погодився Карпентер, потім торкнув полковника за плече і показав униз і вперед. Але он там, о, там картина куди прекрасніша, чи не найпрекрасніша, яку я бачив. Вайт Тернер глянув туди, куди показував Карпентерів палець. Менше, ніж за дві милі попереду, і на пів тисячі футів нижче мигала пара автомобільних фар, що їх вмикали і вимикали ще дві секунди. Зусиллям волі полковник відвів погляд і зиркнув на Карпентера, а потім знову на фари внизу. Він дивився на них, мов загіпнотизований похитуючи головою від подиву. Шафер увімкнув фари на всю потужність, заливши світлом злітну смугу. Потім, щойно тінь від літака впала на початок смуги, запустив двигуна, а коли москіто ковзнув над автобусом і м'яко приземлився, поволі рушив з місця. Через хвилину шафер уже підігнав автобуса просто під завмерлий літак. А ще за хвилину. Коли всі вже були в літаку, Карпентер розвернув москіто на 180 градусів і, не відпускаючи гальм, почав доводити двигун до максимальних обертів. Літак рушив з місця так стрімко, що відірвався від землі за 200 ярдів до кінця злітної смуги. Першу хвилину Карпентер, набираючи висоту, тримав курс просто на палаючий замок. Потім це похоронне вогнище зникло під крилом. Літак повернув на північний схід додому. Карпентер підняв москіту на висоту п'яти тисяч футів і вирівняв літак. Серед горбів та лісів доводилось лавірувати. Тепер політ був прямий відкритий. Тоді Карпентер турбувався, щоб якийсь німецький радар не затримав їх у полі зору досить довго і не виявив, куди вони летять. Але тепер їхній курс могли виявляти хоч би і всі радари Німеччини, адже вони, виконавши завдання, летіли додому, до Англії. І жодний німецький літак уже не міг наздогнати їх. Командир Карпентер смоктав свою люльку. Він був цілком задоволений. Та п'ятеро його пасажирів мали вигляд, здавалося, не такий задоволений. У них не було таких зручних крісел. У бомбардувальнику не передбачалося якогось особливого комфорту для пасажирів. У літаку було холодно, темно, тісно, адже для чотирьох тисяч фунтів бомбового вантажу багато місця не потрібно. Одне слово сидінь не було, і троє чоловіків та двоє дівчат повмощувались на матрацах, кинутих на підлогу. Вайт Дернер, тримаючи на колінах револьвер Стен, полковник, зняв його ще раніше із запобіжника на випадок, якщо вони приземляться невдало, або якщо вогні фар виявляться німецькою пасткою, і далі сидів поруч із пілотом. Він трохи обернувся і тепер міг розмовляти і з Карпентером, і з пасажирами, не ставлячи запитань і навіть не виявляючи особливого інтересу. Він вислухав пояснення Сміта про те, що двох дівчат довелося взяти з собою, щоб врятувати їх від помсти гестапо.